Amaro y'Imana mwebwe mwese mwese mukumviriza radio isanganiro ndabaramukije nongira ndabaha ikaze muri no makuru muri migwe kirundi mugiye gushikirizwa na Jean Marie Mayonga mu winga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Serafine Hakizimana ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru ingingo zikomeye zigiye gufatwa ku bantu banyuruza ubutare byavuzwe n'umucanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ngo bishike bavuzwa hakoreshejwe imiti yongereza inguvu abanunusi bita dopaje muri bw'igifaransa ngizo ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru ndasuye kubaha mwese sangwa muri Ano makuru tubere mwijanye n'ivy'ubutare aho ku biro birenga 33 vy'inzahabu zategerezwa kuba zaragurishijwe mu banki nkuru y'igihugu BRB hari biro birenga umunani zamenyekanishijwe mu bushanganje bijejwe ariko zitashitse mu banki nkuru y'igihugu BRB byashikirijwe n'umushikiranganje wizeye Ibrahim w'ubutare n'agataka mu nama umushinganji wa mbere yagirishije mu ntara ya ngozi abegwa n'icyo gisata cy'ubutare bose umushinganji wa mbere Gervain Ndirakobuca akavuga ko ingingo zikomeye zigiye gufatwa kuri abo bose banyuruza ubutare aho batarashikana ubutare muri berbe bakaba baciye bandikwa ku rupapuro bagasaba kwerekana ibyo biro munani by'inzahabu zagiye bamaze kwandika batarashikana izo nzahabu mu banki nkuru y'igihugu ibiro hafi bitandatu nivyo bemeye ko bagifise umushanganji wa mbere acategeka ko izo nzahabu zose zoba zashitse mu banki nkuru y'igihugu bitarenze ku munsi wa kane w'indwi turimwo ivyo bikaba ari vyo kuva mu kwezi kwa mukakaro guheze leta isinya amasezerano mashasha n'amakoperative asanzwe yimba inzahabu mu Burundi mu byo by'uburimyi birabujijwe kudandaza imbuto z'ibigori pane 53 mu mabutike mu itangazo ry'ubushyirangange mu byo bujejwe harimo iterambere rusange buvuga ko abarimyi bonyine ari bo bemerewe kuriha izo mbuto kugira ngo ziterwe ubwo bushyirangange bugahamagarira igipolisi n'intwaro kuzikora mu mabutike yose aho buzibona ngo zihabwe abarimyi ibi bishikirijwe mu gihe kuwa munani gitugutu abashyirangange babiri w'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubujejwe uburimyi bakiri toni ijana mirongo ibiri z'imbuto z'ibigore pane mirongo itanu na zitatu ngo byimbuka cyane bikaba byari bivuye mu gihugu ca zambia icyo gihe bamenyesheje ko amatoni yandi agera ku majana atandatu ari mu nzira isanganiro inama isumba ingimba dutandukira no makuru mu bijanye no kwivuna abansaha bahoze ku rugamba bagendana ubumuga baba amajana atanu ngo baravujwe muri amezi atatu ya mbere y'umwaka wa bibiri na kabiri ushira wa bibiri mirongo ibiri na gatatu mu gihe yari kwashikiriza ibyaranguwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yamenyesheje ko ubushikiranganji arongoye bwakomeje kugwanya urudandazwa rw'amagendo tumukurikire mu bijanye no guteza imbere ukubaho eh, kwagezweho kwivuna bansi. bw'u Burundi n'abahoze ku rugamba no gukomeza iterambere ridakumira twarashize ishaka mu gushyigikira abahoze ku rugamba na cyane cyane abagendana ubumuga mu kubandanya kubavuza ni muri iyo ntumbero abagendana ubumuga bakwiye ku rugamba bangana amajana ane na mirongo inani n'icyenda bavujwe impapuro zo kwivuriza ko tuyita bondoswe zingana ijana na mirongo ine n'imwe zarahawe abahoze ku rugamba bazikeneye kurusha abandi abafise ubumuga bwaturutse ku ntambara barakiriwe barongera baravurwa mu bibanza bitandukanye basanzwe babamo twarashizeho kandi umurwi usubiramo neza ibyo ca kigega cyo gufashanya mu by'amagara y'abasirikare kasome cyofasha abanywanyi mu kurwanya abagira urudandazwa rwa magendo na cyane cyane mu kiyaga Tanganyika ibitenge igihumbi n'ijana bitatu amakarito abiri y'imiti n'ibido zitatu za mazutu byarafashwe byongera bishyikirizwa ababijejwe amakuru yacu arabandanya mu bijyanye n'imibano aho abanyagihugu bo ku mutumba watenga komine mutimbuzi intara abajumbura bidoga ko bakenya amazi meza haraciye ukwezi icongeye ko nuko n'amazi bakura mu binogo yakamye kubera izuba rigize iminsi abanyagihugu bakemeza ko umunsi ushobora guhera atawiyuhagiye ku bagura amazi idumu y’iritiro mirongo ibiri igugwa hagati y'amafaranga y'amarundi amajanane n'amafaranga amajana atanu abanyagihugu bagasaba ko ishyirahamwe regidezo ryobagarukira ko ni inkuru twateguriwe na Vestine Butoyi aha mwitenga ikibazo cy'amazi ntabwo cyifashe neza ku buryo dushobora kumara n'indwi zibiri cyangwa ukwezi atamazi tubonye na kamara amazina bujumbura hakeneye ibintu by'isuku tuzi n'ikibazo cy'uko imvura itagwa tugizwe n'ikibazo cyo kubura amazi turi mu guhwera ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa tenga komine mutimbuzi intara ya bujumbura bababazwa n'ubukene bw'amazi bubarizwa muri ako karere hatungimana janine ni umukenyezi wo muri ako gace avuga ko kubera ubwo bukene bw'amazi umunsi urashobora guhera atawisutse amazi ku mubiri ikibagiwe cyo no gusukura ibyambagwa amazi n'akamara amazi ntituronka n'aho tuyavoma bagurisha hagati y'amajana ane n'amajana atanu mu mahera y'amarundi umuntu ayivanye yepfo mu rubirizi cyangwa tukayakura mu cyaro amata mu itenga umuntu arashobora kuturiha katirisa cyangwa sensa abo banyagihugu bose bo muri tenga komine mutimbuzi intara ya bujumbura basaba ishyirahamwe regide zo kubagarukira ko bakabaronsa amazi meza kugira nabo ubuzima bugende neza Vestine butoyi turagushimiye dutandukira bijanye n'amagara y'abantu aho mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yifuza ko habaho ibisata byo gusuzuma biciye mu kumviriza mu mavuriro ya leta Angeline ndayishimiye akaba yabivugiye mu ntara agitega mu nama ku rwego rw'igihugu ku bijanye n'amagara yo mu mutwe akaba yamenyesheje ko abakorera muri ico gisata hamwe n'ibigo byo gufasha abafite indwara zo mu mutwe ari bike tumukurikira hano mu burundi rero naho hari ibikorwa bitari bike bimaze kurangurwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bifatikanije n'abasanzwe bafasha mu iterambere kugira ngo bakingire indwara zo mu mutwe biragaragara ko impinga ikiri ndende turamaze kubona kandi ko ukwemera ibintazi ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe bitera ugukumira abafise izo ndwara canke bagakubagurwa amagara meza yo mu mutwe rero twavuga ko ari igisata cyagutse cyane kuko hari aho bihurira n'ibijyanye n'indero biragaragara ko hakiriho ubukene bw'ibitaro bifasha abagendana izo ndwara zo mu mutwe si ibyo gusa hacawe n'ubukene bw'abaganga babinonosoye ibyo bibazo bigaca bikorana ndetse n'amikoro make y'abo bantu baba bafashwe n'izo ndwara zo mu mutwe amagara yo mu mutwe nayo nk'imoteri ituma umuntu ashika ku iterambere rirama twarashyizeho kandi ikigo gifasha mu kumviriza abarwaye indwara zo mu mutwe mu ntara ya ngozi Angeline Ndayishimiye ni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi tugaruke gato kuri ya nkuru hijanye n'abanyagihugu ku mutumba watenga ni muri komine Mutimbuzi bidoga ko bakenye amazi kuri ivyo urongo ishiramwe Regidezo Jean Albert Manigomba arabahumuriza aho asigura ko mu mafaranga iryo shiramwe Regidezo rizokoresha uno mwaka harimo ukongereza amazi akizera ko nabo banyagihugu muri tenga bazoca bashikirwa tumukurikire amazi n'ubuzima yego mu itenga nta mazi bafise n'ukuri icyo rero ni igikorwa cyewe nyine kimpagaritse umutima kuko ata atamazi eh, umva nta buzima bushoboka abene igihugu mu itenga borema kuko twebwe muri jideze twicaye kubera twe turakora ibishoboka byose turaba nyine amazi yokwira uburundi bwose mu itenga honyine ni henshi hariho amasoko two turakwega amasoko azova amatyazo na isare azoza gusahiriza ngaho ibijumbura ayo niyashika turizeye neza ko nabo mu itenga bazoshikirwa saho honyine hariho muri bije y'uno mwaka hariho amafaraje tuzokora hariho n'inzuzi tuzohingura zikavamo amazi rero abene bigo mu itengaburima ndibaza yuko mu minsi iri imbere nabo nyene bazobona ko ari akarusho kuvyerekeye amazi kuko nk'iyo yo mu isare no mu itenga amaze gushika azoshikira aha muri amakaritsiye yo mu buraruko ni kuvuga amazi aca hana hana hose no mu itenga zona bashikiriwe tunoja dupima tubonye ko mu itenga bimeze neza ashobora guca bashikirwa nabo nyene tuce tubatuma ko nanyo batangure bazogura amakonte ayo mazi ava mu rugazi abantu bari mu itenga no mu bubirizi baguma babivuga mugabo turabye ngene ko babanza kwandikira urwandiko igisata yijejwe ubuvuzi mu ishyirahamwe w'amaguru nk'uko amategeko mu ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ribivuga bucarandi nkino na jean marie vianney ngendakumana umukinyi yamenyereye gufata imiti imwongerereza inguvu yayibuze ngo bituma adashobora gutanga umwimbu ushimishije mu gihe cy'amahiganwa bisigurwa na muganga Jean Claude Majambere batazira ndudi yanonosoye ari hahandi bakuyoberwa abihereza bene iyo miti bongerereza ingufu ngo barangiza akiri kare umwuga wabo wo gukina urukino rw'umupira w'amaguru muganga amajambere agatanga ku k'umukinnyi Diego Maradona yamuka mu gihugu ca Argentine benshi mu babifata usanga kariyere zabo zihera n'ingoga nk'akarorero mwarumvise umukinnyi yitwa Maradona wo muri w'umunya Argentine yabifata mwarumvise ko bahavuye mu nyuma bakamufatira ibihano ariko mwarabonye ko yanahebye umupira hakiri kare kubera ibyo bibazo Inga ingaruka mbigira gatatu yo kuyereza bene iyo miti yongereza inguvu ngo nurwagarika burundu umukinyi byagaragaye ko afata bene iyo miti ingaruka ya gatatu twavuga nuko iyo bamenye kubikoresha bashobora kugufatira ibihano harimo no kukubuza burundu gusubira gukina urumva ko ruba ruruhombo kuri wewe uruhombo ku gihugu uruhombo ku muryango niyo urumva ni ingaruka kandi ikomeye cyane muganga Jean Claude Majambire avuga ko hari ubwoko bw'imiti bakunze gukoresha mu kuvura abakinnyi batazi kwibujijwe hari hariho imiti usanga bikaba ngombwa ko akoresha bene iyo miti muri icyo gihe ngo ategerezwa kwandikira urwandiko igisata kijejwe ubuvuzi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru harimwo iyo bashobora gufata igihe umukinnyi asanzwe afise ubugwayi busaba ko avugwa n'iyo miti ariko muri icyo gihe amategeko ya FIFA avuga ko umuganga w'uyo mugwi asanzwe akurikirana uwo mukinnyi aca yandika ikete mw'iryo kete agatangamo n'ibipimo byo kwa muganga akaryandikira komisiyo medikale ya federasiyo abibamenyesha ko uyu mukinnyi afise ikibazo cy'uburwayi bisaba ko ategwa umwe muri iyo miti ibujijwe ku bakinnyi Dr jean claude majambere batazira ahanura abakinnyi kwirinda gufata bene iyo miti ibongereza inguvu ngo bijukire gukoresha inguvu zabo ngo kuko bituma bamara igihe kirekire bakina urukino rw'umupira w'amaguru jean marie vianney ndakumana turagushimiye mu majambo avunaguye huguruwe kuri uyu wa mbere ishami ry'ibanki y'urwaruka bije hano i bujumbura umushangaje mu byajejwe harimo urwaruka ezekeri n'ibigira akamenyesha ko igitangura gukora guhera kuri uno wa mbere nyine iyo banki bije yugaruka ikaba ifite icyicaro cyayo mu ntara ya gitega amakuru yo mu makungu mu duhere mu gihugu cy'ibanze repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo havugwa imishamirano hagati y'imiryango y'abitwa abayake n'abateke ngo ategerezwa kwimuka bakagenda mu ntara ya kwiru kugira ngo bashore gushika iyo baje bava ingingo ikaba yafashwe ku munsi wa gatandatu n'abaserukiye leta bishikiye ahitwa ibandundu nayo mu gihugu ca cade ibinyamakuru byaho bihamagarira abanyagihugu gutekana n'inyuma yaho bamwe mu banyecade berekanye akabaro kabo no kudashima intwaro bavuga ko itabitayeho abantu barenga ku icumi nibo bishwe mu myerekano yakozwe biyamiriza ukongereza ikiringo cy'intwaro mfatakibanza ngo byotuma mahamati Idriss Deby aguma yo mu karere tubaramutse twongere tubaye n'ikaze muri ano makuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aho abantu hafi ibihumbi mirongo irindwi bitatu nibo bamaze guhunga intureka zadutse kuva igenekezo rya mirongo ibiri z'uku kwezi kwa gitugutu hagati y'igisirikare cya kongo hamwe n'umuhari m mu karere ka rucuru nk'uko bishikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe oca bikandikwa n'ikinyamakuru actualité.cd nk'uko bibandanya bishyikirizwa n'iryo shyirahamwe muri abo bahunze izo nureka ibihumbi bibiri na magana atanu bahungiye mu buganda ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kuva mu kwezi kwa gatatu uno mwaka izo ntureka zatumye abantu hafi ibihumbi ijana na mirongo umunani na bitandatu bahunga ibyatumye igitigiri cy'abanyagihugu bamaze guhunga akarere ka ruturu kirenga ibihumbi amajana atatu na mirongo icyenda na bitandatu Ikinyamakuru The Monitor candika ko inyuma y'umwaka habaye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Sudani ico gihugu kirangwamo indiane za politike hamwe n'ubutunzi ivyo navyo abakurikiranira hafi ubuzima bw'ico gihugu bakabona ko ivyo bituma ico gihugu kidatekana ihirikwa riheruka muri Sudani rikaba ryabaye ku ibiri na gatanu gitugutu umwaka wa bibiri na na mirongo ibiri rimwe igihe umukuru w'igisirikare abdal Fattah al-Burhan yafata ubutegetsi mu gihugu cha Tanzania ikinyamakuru mwananchi chandika ko abanyagihugu bikwambi ku mutumba wa Mofu muri komine Mugeta mu karere ka Kilombero boba baraturiye ibiro vy'umukuru wo mutumba bitewe n'ishavu ku ngingo abatware bafashe mu gutorera amatati ari hagati y'abarimyi n'aborozi yishyura ikinyamakuru mwananchi kuru w'imana igendekero rya 113 gitugutu umukuru uwo mutumba Victor Timburu yatangaje ko umuriro waturiye ibiro vyiwe wahitanye ubuzima bw'abantu babiri ibiziga byabo bikaba bikiri ahabereye iryo bara mu kurindira amatohoza y'igipolisi nk'uko tubandanya tubisoma kuri mwananchi icyo kinyamakuru cyo muri Tanzania kikabandanya cyandika ko umwe mu bahanuzi b'umukuru wo mutumba Grayson Mgonera yarakomerekejwe cyane amakuru yo mu karere muri kenya umukuru w'icyo gihugu william ruto yatangaje abicishije mu kinyamakuru cya leta ko ibibanza icumukuru w'umugwi ujejwe amatora eabc hamwe n'abandi bakomiseri babiri bigaragara kuva igenekerezo rya cumi n'indwi nzero umwaka uza nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru The Standard mu itangazo ryo kuri wa mirongo ibiri na rimwe gitugutu umukuru w'igihugu ca Kenya yamenyesheje ko ikiringo c'abo bakomiseri kizorangira mu mezi atatu ari imbere inyuma yo kumara imyaka itanu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ku bw'ikinyamakuru ca Kenya Taifa Leo Chebukati agiye kuja mu karuhuko k'izabukuru n'abandi bakomiseri babiri Boya Molu hamwe na professeur Abdi Gouliye mu kurangiza ano makuru mu karere ikinyamakuru Tribune du Sudan candika ko leta ya Sudan yafashe ingingo y'ibihe bidasanzwe mu ntara ya Nilble bitewe n'indyane za moko zahitanye abantu hafi ijana na na batanu Ahmed Alomba Badi buramatari w'iyo yatangaje ko iyo ntara iri mu bidasanzwe mu kiringo cy'iminsi mirongo itatu inyuma y'intureka zabaye hagati y'amoko yo muri iyo ntara kuva mu kwezi kw'indwi yasabye abategetsi ba gisirikare abiperereza hamwe n'umukuru w'igipolisi gukora ibishoboka byose kugira izo ntambara zihagarare nk'uko tubandanya tubisoma kuri icyo kinyamakuru Tribune du Sudan